Njega obožavamo, njega veličamo i hvalimo, od njega pomoć oprosti uputu tražimo. Koga on uputi na pravi put, on je od upućenih i njemu nema zabuđivača, a koga on uzvišeni svojom pravdom ostavio u zabudi, njemu nema zaštitnika niti upućivača. Svjedoči mi tvrdim da je uzvišeni Allah, jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava, jedan jedini je i nema sudruga ni u čemu. I svjedoči i tvrdim da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam, njegov rob i poslanik, neka su Allahovi neprekidni, najlepši i najpotpuniji blagoslovi na njega, na njegovu plemenitu porodicu, ashabi i sve sredbenike njegovog sunneta i puta do sudnjeg dana. Amin, ja rabbel alamin. A nakon toga, draga moja braćo, jedan od ruknova i temela naše vjere jeste vjerovanje u sudnji dan. U sastavni dio vjerovanja u sudnji dan svakako ulazi i ubijeđenost u istinitost predznaka sudnjeg dana. Jer je Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio i govorio da će prije nastupanja sudnjeg dana, tog velikog dana, dana apsolutne pravde i istine, dogoditi se veliki preznaci ili događaji koji nagovještavaju istinitost i nastupanje i dolazak tog velikog dana. Preznati sudnje dana se dijele na dvije vrste, na velike i male predznake. Veliki predznati sudnjeg dana kao što je izlazak sunca sa zapada, kao što je pojava deđala, kao što je silazak Isa alaihi salatu wasalam, izlazak životinje iz zemlje i tako dalje, to njih ima deset i oni će nastupiti i dogoditi se neposredno prije nastupanja sudnjeg dana. Dok je broj malih predznaka sudnjeg dana izuzetno veći. I oni se dijele na tri vrste. Na one koji su se već dogodili, na one koji se događaju i koje živimo mi danas i na one koji se nisu dogodili, ali će se obistiniti i dogoditi isto kao i oni što su što se ostvarili prije, prije nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam potvrđuje svoju istinitost i svoje poslanstvo i na ovaj način. Obistinjavanjem njegovih riječi i njegovih govora nam govori da je on zaista čovjek kome je uzvišeni Allah objavljivao znanje i zato nema nikakvih kontradiktornosti u Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam govoru. I zato Rasulullah kada govori o pojavama koje će doći poslije njega, govori kao jedan od ljudi koji živi u tom vaktu. Jedan od zanimljivih hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tu temu koji govori o pojavama koje će se dogoditi nakon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeste i hadis koji, kojeg bileži imam Ahmed rahimahullahu ta'ala od Abdullaha ibn Amra. Hadis je, je vjerodostojan. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, obratite pažnju. سيكون في أمتي رجالا يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون عليها عند أبواب المساجد U mom umetu će biti ljudi koji će sjedeti i jahati na sjediljkama Te sjedeljke će biti poput jahalica. Tim sjedeljkama će dolaziti do džamijskih vrata. Nisauhum kasijatun arijat. Njihove žene će biti odjevene anage. Dalje nastavlja Rasulullah u opisivanju njihovih žena. Ruusu hunne ke til buhti el iđafi. Glave njihovih žena će izgledati poput grba horosanskih deva. hunne Proklinite ih fe inne hunne mel'unat, jer zaista su one proklete. U drugom hadisu koji bilježi imam Ahmed Rasulullah s.a.v. kaže Sinfani minen nasi lem arahuma Dvije skupine i kategorije ljudi neću vidjeti na sudnjem danu. Qavmu ma'hum sijatun ke adnabil bekari jadribuna bihen nas. Prva skupina ljudi su kaže grupacije, koje će imati štapove poput kravnih repova, kojima će batinati i udarati ljude. وَنِسَاءٌ عَارِيَاتٌ كَاسِيَاتٌ i žene odjevene anage, mailatun mumilat, koje zanose, zanosno hodaju i koje druge zanose i odvode u zabludu. su ke esnimetil buhti el ma'ileti. Njihove glave izgledaju poput grba horosanskih deva. Ovaj hadis bilježi ima muslim rahimahullahu ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wasalam kao što rekao precizno opisuje pojave koje su se dogodile poslije njega. I koje su naša stvarnost, braćo. Kaže, ljudi će na sjedeljkama jahati i sjedeti i na tim sjedeljkama dolaziti do džamija. Kažu islamski učenjaci tumačeći ove Resulullahove hadisa nije i teško ni potumačiti Da naša prevozna današnja sredstva obuhvataju te sjedeljke i ta sjedišta i da apsolutno odgovaraju opisu Resulullaha sallallahu alaihi wasallam u ovom hadisu. Čime se obistinio govor Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. Ali veoma bitna stvar trebamo znati da nije sve što je Rasulullah najavio zabranjeno. Neke stvari je najavio da se dovoljite, one nisu zabranjene. Od tih stvari je i ovaj dio hadisa. A to su ove jahalice. One nisu zabranjene, nego je Resulullah opisao da će postojati. A ni, jedan vir njegovog citata ne ukazuje na zabranjenost tih jahalica. Ali drugi dio hadisa govori o pojavi koja je haram i koja je jedan od velikih grijeha i nepokornosti gospodaru nebesa i zemlje. Nakon što je Rasulullah spomenuo te ljude, da će obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala, spomenuo je dio, drugi dio njihovog života, a to je njihova uređenost kada su u pitanju porodice, odnosno njihove hanove ili žene. Kaže, njihove žene će biti odjevene anage, glave će im izvati. poput grba horosanskih deva. Subhanallah. Islamski učenjaci tumače i govore na šta se odnose ove riječi. Od anage, da li je to kontradiktornost? Nije nikako. Nije to kontradiktornost. Pa kažu da se ovaj opis Rasulullaha odnosi na odjeću koja je prozirna. Odjeća je, ali je prozirna. I ne obavlja svoju funkciju zbog koje postoji odjeća a to je pokrivanje tijela i sramotnih dijelova kod čovjeka. Imaju odjeću, ali ona je providna i tako na taj način izgledaju i pored odjeće kao da je nemaju. A također se ovo odnosi, kažu islamski učenjaci, i na tijesnu odjeću koje oblače, koje oblače žene. Kada je u pitanju odjeća, braćo, Tijesna i providna odjeća nije dozvoljena ni muškarcima, a kamo ženama. Odjeća koja ocrtava sramotne dijelove tijela kod čovjeka je zabranjena. I zabranjeno da je uopšte čovjek nosi u namazu i van namaza. A šta da kažemo onda o ženama i o tom drugom, dakle, polu, kada je šarijatski propis po pitanju odjevanja žena još, dakle, propisaniji ili žešći. Zatim Rasul Alihi salatu wasalam kaže njihove glave izgledaju poput grba horosanskih deva. Pravljenjem, montiranjem svoje kose zaista izgledaju onako kako ih je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam opisao. Onda nakon toga Resul alihi salatu wasalam izriče prijetnju za one koji čine ovaj grijeh pa kaže proklinite jer one su proklete. Što znači da je ovo jedan od velikih grijeha koji vodi u džehennemsku vatru. Jer svako djelo za koje se obećava prokletstvo ili žestoka patnje kazna, to nam ukazuje da je to djelo jedan od velikih grijeha koji izaziva Allahovu subhanahu wa ta'ala sržbu. U drugom hadisu, sličnom ovom, koji bilježi ima muslim kao što te čuli, kaže La yadhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Neće ući u džennet, niti će osjetiti njegov miris. Wa inna rihaha la yujadu mesirate kada wa a džennetski miris se osjeća na velikoj danini i razdanini e, od, od dženneta. Ali ove žene neće okusiti miri dženneta, neće doći do njih, niti će ući u džennet, kaže Resulullah Muhammed sallallahu alaihi Opet jedna velika prijetnja za muslimane i muslimanke. Za nas muškarce također je to prijetnja jer smo mi također snosimo dakle dio odgovornosti kada su u pitanju naša čelat i kada su u pitanju naše, kada su u pitanju naše porodice. Kada je u pitanju prokletstvo koje Rasulullah ovdje spominje, trebamo shvatiti da proklinjanje uopće čovjek može da spomene, da kaže neka je Allah prokletstvo na onoga koji čini to i to. Ali spustiti to prokletstvo na pojedinca je poseban propis i to nije dozvoljeno da čovjek kaže neka je Allah prokletstvo na toga i toga. Dakle, postoji razlika između ova dva propisa i između ove dvije situacije. I moramo obratiti pažnju na ovaj dio. Praću moja, ovo je naš emanet. Naše porodice su nam emanet. Naše porodice su dragulji. Taj ženski dio našeg društva ili čovječanstva. To su dragulji, to su biseri i to se čuva na različite načine, između ostalog i šerijetskom nošnjom. I zbog toga je to savršeni i mudri zakonodavac i propisao. A propisi ispravne šarijatske nošnje su poznati i jasno definisani u Allahove knjizi i u sunnetu Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi Postoje Postoji, je, postoji dva vida šerijatske nošnje ili hijaba. Prvi vid jeste da žena pokrije cijelo svoje tijelo u šta ulaze i lice i šake. Kao što je to bila praksa prvih muslimana. Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i svih muslimanskih generacija do prije sto godina. I kažu islamski učenjaci da se ummet, da su se muslimani složili čutnjom, dakle konsenzus je donijet čutno, čutnjom, odnosno svojom njihovom praksom, o propisanosti ovog propisa i ovog načina oblačenja. Još žive naše žene koje su se tako oblačile, naše dike i nane i majke koje spominju takve priče. To je propisano, braćo, i nemoj čovjek da se i da ogriješi svoje srce i možda da u čufr ode, odnosno kufr da počini i smijavi sa tim propisom i da rekne bilo šta što je što ukazuje na ponižavanje ili omalovažavanje tog propisa. Drugi stepen islamske nošnje za žene jeste sljedeći. Da žena pokrije sve od svoga tijela osim lica i šaka. I kažu učenjaci da je i ovaj vid oblačenja postojao za vrijeme Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Ali kada je u pitanju ovaj način oblačenja trebamo znati da se svi islamski učenjaci slažu da ta odjeća mora biti tako široka i prostrana da se ne lijepi uz tijelo i da ne ocrtava stidne dijelove tijela kod žene. Mora da bude široka jer nećeš naći ni u jednom šerijatskom šerijatskom dakle, pravnom medhebu ili pravcu učenjaka koji dozvoljava da žena nosi tijesnu odjeću. Kada je u pitanju pokrivanje ovog dijela tijela koji smo šta, koji smo spomenuli. Zato, braćo moje draga, moramo konstatovati da je stanje muslimana danas ovdje i u svijetu uopće alarmantno i veoma opasno i kritično kada je u pitanju ovaj šarijatski propis. Mi moramo se suočiti sa ovom gorkom stvarnošću. A ovo je nastalo, ovo stanje je nastalo kao rezultat borbe protiv islama i islamske ideologije i propisa u zadnjih nekoliko desetina godina. A kao što smo rekli, prije tog perioda u muslimanskom umetu nije postojala pojava koja se zove otkrivanje ili razgoličavanje muslimanskih žena. I braćo, moramo znati da je ovaj propis naš ponos i mi ga moramo oživljavati i mi ga moramo forsirati u svim sferama ljudskog života i u svim institucijama gdje se god nalaze naše žene naše čerke i sestre. I u, dakle, e, državnim i u van državnim institucijama. Mi se nemamo čega plašiti niti stidjeti. Jer to je osnovno ljudsko pravo koje ne može ni jedan zakon da zabrani. I moramo sa ove tačke i sa ovog polazišta krenuti i ponositi se sa tim odgajati svoje kćerke, unuke i sestre i hanume, da je to ponos, jer braćo, reci mi tako ti Allaha i recite mi tako vam Allaha, žena koja je udata, šta želi otkrivanjem svojih dijelova tijela kada izlazi pred strancima i na ulicu? Nećemo da optužujemo, ali je to apsurdno i nelogično. Ako ima svoga muža, i ako je dozvoljeno da sve svoje ukrase otkrije svoje mužu, šta joj znači kinđurenje kada izađe van kuće kao da hoće u džerdek? Da li je to normalno? Zaista to je nenormalno. I mi moramo se boriti na najljepši način protiv ove pojave i dokazati našim ženama da je njihov ponos Najveći vid ponosa i slobode i časti i karaktera baš u hijabu. To je vrhunac odano ti Allahu i poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. I moramo učiti svoje, e, dakle, e, svoje žene da vole hijab i da vole šarijetsku nošnju. I nije normalno da čovjek ide na hađ da čovjek bude hođa ili hađija, da ganja stepene bogobojaznosti, a da mu hanuma nije odjevena šarijetski i islamski. On zaista ulazi u opis Rasulullah sallallahu alaihi sallam iz ovog hadisa. A ima takvih pojava. Ima takvih slučajeva i takvih događaja. To je zaista, braćo moja draga, neispravno i absurdno i veoma čudno i mi moramo konstatovati stvari onakve kakve jesu. A zatim nakon toga krenuti u popravljanje našega, u popravljanje našega stanja. U Novom pazaru prije 13-14 godina nije postojala ni jedna žena šerijatski odjedena a da radi u nekoj od državnih institucija. Tada sam bio prvi razred medrese Gazi i Sabe. Allah se smilovao njegovom osnivaču i njenom osnivaču. Kada je jedna žena, profesorica, otišla sa hijabom u srednju tehničku školu u, Novom pazaru. Odmah je dobila otkaz. Da li je to pokolebalo? Ne. Ustrajala je i preko ovih nevjerničkih zakona je ostvarila svoje pravo i ponovo su je vratili na posao i na radno mjesto. Sada u tom istom gradu nakon 14 godina nema škole niti institucije, a da te neće sretnut hijab tamo. I među profesoricama, i među službenicama, i među učenicama osnovne i srednje škole. Ovo je veoma kratak period za historiju, a zato su ovi rezultati ogromni, braćo moja draga. I mi trebamo krenuti tim stopama, Allahu dželle ala dozvolom, čvrstim stavovima i ustrajnošću na promoviranju principa ideologije naše uzvišene vjere. Jer nema ljepšeg poziva i nema boljih principa na koje se čovjek može pozvati i kojima može pozvati od principa Allahove subhanahu, subhanahu wa ta'ala Braćo moja, ne znači da one žene naše koje ne nose šarijatsku nošnju da nemaju nikakvog hajra kod sebe. Ne. Naprotiv, većina tih naših žena imaju jako visok stepen karaktera i morala i tako dalje. To moramo priznati, to je stvarnost i to je dobra stvar, hvala gospodaru nebesa i zemlje. Ali i pored toga upadaju ove propuste na koje smo ukazali, koje su također propust, moramo priznati. I moramo ih liječiti i dopunjavati i okititi dakle ovim još vrlinama naše hanume i naše, i naše porodice molim gospodara nebesa i zemlje da nas pomagne u tome i molim njega uzvišeno da nam se smiluje i da inša Allahu Teala obaspe naše kuće e, svojom milošću da popravi naše očeve i sinove hanume i kćeri i sestre molim njega uzvišenog da naše kuće budu simbol čednosti, karaktera, moralnosti, odanosti i pobožnosti prema gospodaru nebesa i zemlje.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 Vrećo, htio sam samo na kratko da se osvrnem još na jednu stvar koja je aktualna, a to je čestitanje nevjerničkih praznika, da li je dozvoljno muslimanima? Mesela ili pitanje čestitanje nevjerničkih praznika. Obzirom da se mi nalazimo u <clears throat> sredinama i u mjestima gdje se susrećemo sa pripadnicima drugih konfesija i drugih e, religija, vrlo često se postavlja ovo pitanje da li je dozvoljno čestitati vjerske praznike onima koji nisu muslimani. Kada su u pitanju njihovi vjerski pravnici, braće, posebno kada je u pitanju ovaj aktuelni, zna, trebamo znati da je haram to čestitati. Nije dozvoljeno. To je veoma opasna stvar, čak može da postane stvar koja izvodi čovjeka iz vjere. Jer šta, šta čestitaš? Šta čestitam ako to čestitam? Čestitaš krst, čestitaš širk, mnogobožstvo i čestitaš ono što, što se kosi sa temeljima naši, naše vjere i sa našim glavnim postulatima. Kako onda postupiti sa ljudima sa kojima dolazimo u kontakt? Ako si blizak sa tim čovjekom, jer vrlo često se događa, on tebi čestita sa tim onda žete veoma nezgod, nezgodna situacija, zaista. Ali ako si zaista blizak i u dobrim odnosima, pokušaj da mu objasniš. Pokušaj da mu objasniš o čemu se radi. Da ne želim da te ponižavam, nego zaista ono što ne sprečava jeste jesu pravili principi moje vjere. S druge strane, pokušaj da to tvoje nečestitanje svojim ponašanjem e, u drugim smjerovima i na drugim poljima nadoknadiš njemu to što ti je možda zamerio i to što, što mu nisi, dakle, čestitao, čestitao praznik. Međutim, ukoliko ne možeš da mu objasniš, onda se trudi, kao što rekao, da na neki drugi način mu dokažeš da ga poštuješ kao čovjeka, kao Božje Božije stvorenje i kada su u pitanju međuljudski odnosi da budeš zaista, zaista korektan, kada su u pitanju hedije, poklanjanje i tako dalje, na neki drugi način mu dokaži zaista da ti nemaš nešto posebno protiv njega time što mu nisi čestitao taj praznik, nadamo se inša Allahu ta'ala da je ovo jedno od rješenja za ovu, za ovu zaista a, dilemu, a se, se e, kome se dogodi da upadne u ovo, ovaj propust i ovaj grije, treba da traži oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. I da se pokaje gospodaru nebesa i zemlje, jer takav je propis i moramo ljudima istinu reći, bez obzira na e, to što se danas e, forsira čestitanje, međuljudsko čestitanje tih praznika, zaista kao jedan veliki vid toleranciji i tako dalje. Mi muslimani, nama ne treba niko da govori o toleranciji, mi smo toleranciji možda više nego što treba i zaista smo mi tokom istorije koliko postojimo i naši preci dokazali našu tolerantnost i zaista našu realnost, našu pravednost i vjerujem nemamo potrebe dakle, na tom polju uopće da se, da se dokazujemo. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون